Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam I ostao nam još jedan hadis, tamo da završimo, vezan za ovu temu, za ravnanje safova, a to je hadis hadi wa 70 i prvi Aha, ovaj prijetljen bio 70. Da. Kaže, an Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kale bitu inda haleti mejmune. Kaže, bio sam prenoćio, bate bitu, znači boravit noću. Bio sam prenoćio, kaže, kod svoje hale, a to je u stvari tetke mejmune, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ženio neke žene koje su bili iz njegove bliže rodbine, al tako? Po koljenima dođe koji drugo, treće koljeno, al tako? Šta dođe ćerka od tetke? Tetišna, koje koljeno? <laughs> Desno koljeno. Kaže, Znači, boravio sam noću kod svoje tetke Memune, fa kame ne bio sallam, sallam ju salli mine lejde. Kaže, pa je poslanik sa sallam ustao, klanjao noću, znači noćni namaz. Fa kuntu an jesarihi. Pa sam ja ustao i stao sa njegove slijeve strane, znači da klanja sa njim. <coughs> Fa ehade bi resi, fa kameni an jeminihi. Kaže, pa je uzeo za moju glavu i kaže, postavio me, pomjerio me sa svoje desne strane. <clears throat> ovaj hadis znači govori o, o tome o Abdullah ibn Abbasu radi Allahom poznatom ashabu, učenjaku od ashaba Habrul Umme Habr znači učenjak ummeta tr, tržumanu ili tržumanu ili Koran, tumač Kur'ana, eh, ashab koji je o svojim mladosti puno uložio truda i džuhda u tome da traži šerijasko znanje i uzeo ga od drugih ashaba, tako da ga je Omer radijela Hanhu kao mladog, kao dječaka, malo te ne stavio u šuru. Pa kad se pobunili, ovi šta će nama ovo dijete malo isponženjem bilo da budu sa njim u šuri. Pa i kaže njima Omer, dobro, kaže, čuo sam, kaže, da prigovarate što sam ja ovo dijete doveo u šuru. Kaže, da ja vas pitam nešto. Pa im pručio suru iza džaje kaže, ko će mi reći tumačenje ove sure? Pa je rekao, ovaj, ona, tako dalje, uglavnom profilavci. A kaže, on je, reci ti, Abdullah ibn Abbas. I onda kaže, Abdullah ibn Abbas, tumačenje te sure, tefsir. A e, kaže, Omer, i ja sam ovako čugo što je on kaže, da lahko poslanik sam sam. E, zato sam ga kaže, doveo ovdje, zato on šur sa nam. Pa su onda borili glavu i ušutili ostali. E, ovaj hadis, Uh, <clears throat> on ukazuje na na više stvari ćemo spomenuti onaj, šta se sa tim hadisom može dokazivati. Ovdje je jedna vrlo zanimljiva mesela, a to je ako osoba klanja, sam klanja, znači dvojica su u džematu i osoba koja klanja, klanja sa lijeve strane, stani pored lijeve strane. Je li namaz ispravan, nije ispravan. Uglavnom, uh, džumhur učenjaka je na stavu, odnosno tri mezeba, znači Ebu Hanife, Malik i Šafija, da je namaz valjan, da je ispravan, pa makar bi, znači niko ne bi, samo njih dvojica bili, sa desni strane nema niko živ, znači samo staneš pored nama s lijevi strani i, za, i dok se klanja namaz. Džumhur učenjaka je na stavu da je namaz ispravan. E, imam Ahmed, odnosno Mezeb Hanabila se izvojio, kažu da je namaz fasid, da je neispravan namaz. Takav ako klanja, a klanjaju dvojica i onaj koji je do imama klanja s njegove lijeve strane zbog toga što nema niko sa desne strane. Ispravno ovo na čemu je džumhur učenjaka. Zbog čega? Pa zato da nije bilo ispravno od Ulab Nabasu što je stao s lijeve strane, ne bi ga on pomjerio. Znači, nije mu rekao, nije mu rekao, nije ga ovaj, vratio, ovaj, skroz ga izbacio iz namaza, da bi on ponovo stao ili tako dalje, nego ga je samo ga znači, stavio sa svoje desne strane. Što znači ono što je počeo klanjati mu je u redu, ne bilo u redu, znači valjalo, početak mu ne valio. Da mu nije valio početak, ne bi mu dao da nastavi s desne strane. I, a tako zaključivanje je ispravno, što znači da ako bi osoba tako, znači e, to ukazuje da je bolje, da je ispravnije, da je sune, da se stane s desne strane, a ako bi osoba klanjala s lijeve strane, da je namaz ispravan, da je valjan i e, to učenjaci navode e, znači da je najbolje da najispravnije da sunne da osoba stane sa ako klanja ako klanjaju dvije osobe da osoba stane iz desne strane od imama A, a ovo drugo, znači, smo spomenuli, znači, da je, e, da je isprava namaz ako se strani sa lijeve strane, a da niko nema sa desne strane. Zato, znači jedno sam zato što poslanik sene nije učinio početak namaza kako kada je počeo Abdullah namaz da se priključi njemu nije učinio e, ni nije mu ovaj njega izbacio iz namaza odnosno stavio mu do znanje da mu početak namaza da mu taj dio namaza nije ispravan nego ga samo stavio sa svoje desne strane. A onda se posle ovdje pitao dobro kako ga je stavio s desne strane. Kaže e, ovaj uh, Kameni an jeminihi, kaže. Kameni, znači postavio me sa svoje desne strane. Kako ga postavio? Ako ga je uzeo za glavu, mogu ga provesti sa svoje prednje strane, a mogu, a, a, jel, mogu ga provesti s lijeve strane, ili tako? Ili moguće s lijeve strane, ili ovako, ili, ili ovako? Kako ga je mogu s lijeve strane? A? Jel to znači da ga je morao držati cijelo vrijeme rukom, da ga dovede, ili mu je samo išaretio ili tu dilemu nam rješava u, Bu u Buhari u jednom od rivajeta je došlo kaže festedare ila jeminihi kaže o jeti min half da je, da je iza imama znači nije s prednje strane od imama što bilo sporno s prednje strane imama pa prelazak, prolazak ispred imama. Osim da kažemo i da se došlo do redosnog da je tako uradio, onda može reći izuzetak je tome. Znači, to bilo onda izuzetak od opće zabrane. A, a, u, u Rivajet kod Bahari je došlo u stvari Festedar, znači da ga je okrenuo, da ga je on, znači svojom rukom, da ga je, ovaj, da ga je uzeo i da ga stavio svoje desne strane, a, da je to u stvari iza, iza poslanika sam da uradio. Znači, ne s njegove prednje strane, nego sa njegove stražnje strane. <clears throat> Također, Hadis ukazuje da je da je kret, da određeni <clears throat> određene radnje unutar namaza, u toku namaza, uh, ako, je, ako je propisano da se te radnje urade, radi popravka nečega, da, ne, ne, ne, da ona ne kvari namaz i da ne smetaju, e, znači ne utječu na valjanost namaza. O čemu govorimo ovdje? Znači, taj, taj, taj pokret koji radi u poslanih sam sam kada je njega postavio i pokrijen. Prvo nje, i on se kretao na mazu, a drugo i poslanik sa sanem je svojim rukama znači izvršio određene radnje. Što ukazuje da je to dozvoljeno, da određene radnje dozvoljeno učiniti uh, u namazu, ako je to u koristi, u koristi, uh, u koristi u potrebi da se uh, zbog, uh, zbog ispravnog klanjanja ili valjanog klanjanja ili bolje klanjanja. Takvi primjer imamo dosta. Uh, spomenut ćemo neke hadise kad dođe iz fika, a, a ovo ukazuje znači, jasno na to. Da nije bilo dozvoljeno, ne bi to radio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A stvar to nam otvara druga polja, drugo, da, da recimo osoba počne klanjati i u toku namaza nešto sjeti što bi trebao da oko sebe da uradi, doda, skine, upali, ugasi, počne klanjati da boravi ugasi televizor. I on počne toku namaza, ugasi rukom, stavi i ugasi televizor. Počne klanjati, a blizu je recimo vrata, a navali mu dijete, hanuma, na vrata ila uč, ono što kaže uč, uč, ila uč, onda uzme i otvori vrata i pusti. Ili, ili neko tam galam i u drugoj sobi on klanja blizu vrata, da uzme vrata, zatvori vrata i da nastavi klanjati. Znači, nema potrebe da prekida namaz. Sve što je, znači, u sklopu, to, u skladu toga, toga namaza ima koristi za, za nastavak klanjanja namaza. <clears throat> Hadis naravno govori o tome da je propisano sklanjanje noćnog namaza, da je mu stehab jer poslanih poslanik sa govori o tome koliko Abdullah ibn Abbas bio vodio računa da uči da stekne znanje i da se okoristi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je baš namjerno želio da ide da, da spava kod svoje kod svoje tetke kako bi šta god jel, e, vidio kako se ponaša poslanik sa i šta god od njega naučio. Takođe hadis jedno, e, ukazuje jednu, jednu vrlo bitnu stvar, a to je da ako imam počne da klanja sam namaz, pa mu se neko priključi posli, a imam niza zanijetio klanja u, u džematu. Ukazuje, znači, ovaj hadis da je ispravno, da je ispravno u toku namaza promijent nit, da osoba se pridruži njemu, znači sad on, e, kad kažem promijent nit, znači zna da je osoba stala uz njeg, da klanja sad u džematu, da on ima. I da, e, znači, da je, da je valjan namaz i da je valjan, valjan tako klanjan džematu. Ovo govorimo ono što se često desi da neko klanja ovaj, uh, da neko klanja, ovaj, počne sam da klanja recimo sunet, pa on se neko priključi je eh, koje je zakasno da klanja farz, pa se njemu priključi stani pored njega. Ovaj, eh, pa se onda postao dilema, kako će ja, kaže, klanja njemu, biti imam, kaže, ja nisam za to da budem imam. A on klanja za mnom. Pa od toga naprave jel, problem. Uglavnom, znači, ovaj hadis jasno ukazuje na to, znači, da osoba koja je počela klanjati, a nije zanitla da bude imam, jer sam klanja, kako će biti imam, sam, ovaj, i nekom se priključi, ako mu se priključi, znači nije, nije šart valjanosti imameta da čovjek bude imam, da mora zanijet na početku da bude imam. Znači u toku namaza može, e, može znači da, da promijeni nijet i da je, kada kažem promijeni nijet, samo da je svjestan toga da osoba stala pro njega da klanja, ne znači, kažem promijeni nijet da on mora sad nešto tamo ganjati svoje srce. Dobro. To je to, s time se završilo ovo poglavlje, završili smo ovo poglavlje o safanju u namazu. Svane ke lahume ve vjam tika šada en la ilaha ila ente, s takve velike vatubu. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,